Hamdülillah Aleyhi Allah'a hamd olsun. Allah selmak. Allah iyilik versin. İşte ki ahi? Özledik seni, kardeşim. Nehne bil aktar. Biz daha çok. Kif kent icazi? Tatilim nasıldı? Mumtazi. كنا بنشتهيك Güzel, senin de olmanı temenni ederdik. Her gün bir sesli Arapça paylaş.